Nem falar comigo, deixa o bebê ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peita da corte em cima do meu xijotão. Não falar comigo, vou beber, ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peita da corte em cima do meu xijotão avistamos as novinha, agora é só bololô brau Cortando de gíria, raspando a placa, chama tudo no grau Avistamos as novinha, agora é só bololô brau Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau comigo, show bebê, fica ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a da lacote em cima do meu xijotão. Não falar comigo, vou beber, ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Com minha peita da lacoste em cima do meu xijotão. Avistamos as novinha, agora é só bolo lovrar. Cortando de gíria os a apaga, chama tudo no grau. Avistamos as novinha, agora é só bolo lovrar. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando